tunaiendeleza na jambo ambalo Nataka ufahamu ewe Muislamu ni kwamba swala kwa jamaa ni jambo la wajibu. Huwa wajibun ala rijali, ni jambo la lazima kwa wanaume wote, illa biudhri isipokuwa ikiwa kuna udhuru wa kisheria, mtu aweza kuwa yeye akaswalia nyumbani lakini maadam hauna udhuru wowote hauna shida yoyote wajibu alaika an tahdhura salata ma'a aljamaa ni wajibu kwako wewe kuhudhuria swala kwa jamaa tunasema haya kwa sababu watu wameingiwa na uvivu tangia balaa hii ya korona ianze mpaka hivi sasa kuna watu wengine sasa wameshazoea kuswali majumbani lakini tuwaambie ya kwamba jambo hili la kuswali msikitini kwa jamaa ni jambo la lazima kwa wanaume wote ulama wamezungumza dalili nyingi sana kuhusiana na ulazima na uwajibu wa kuswali swala kwa jamaa dalili ya kwanza ni hii aya katika suratul baqara aya ya 43 asema Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a raki'in na msimamishe swala kisha na mtoe zaka warka'u na mrukuu na mswali ma'a raki'in pamoja na wale wenye kuswali asema al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala fi maana hadhihi al-aya katika maana ya aya hii ay sallu ma'al musallin warka'u ma'ar raki'in sallu ma'al musallin swalini pamoja na wale wenye kusali eh akasema fafihi al-amru bil jama'ati lis-salati wa wujubuha Aya hii inaamrisha watu kuswali swala kwa jamaa. Aya hii inaweka uwajibu wa watu kujumuika pamoja misikitini katika kuswali swala kwa jamaa, kwa sababu hiyo ndiyo njia ya kuimarisha misikiti. Ikiwa kila mtu ataswali katika majumba yake au katika nyumba yake, misikiti itakuwa ni yenye kukufa itakufa miskini kwa sababu kutakuwa hakuna ile harakati za kumwabudu Allah tabaraka wa taala ndani yake kwa hiyo kusali swala kwa jamaa kulingamana na aya hii ya Allah tabaraka wa taala ni kwamba ni jambo la lazima kwa kila mwanaume yule ambaye hana udhuru wa kutokuswali swala kwa jamaa Al-Imam كثير رحمه الله تعالى asema وقد استدل كثير من العلماء بهذه bihadhihi على وجوب ala wujubi al-jamaa wengi katika wanawazuoni wametolea aya hii dalili aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a rakiin wametolea aya hii dalili ya uwajibu wa swala kwa jamaa wanawazuoni wengi kama vile anavyosema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwa dalili iko wazi Allah tabaraka wa taala awaamrisha waislamu kujumuika pamoja na kutekeleza swala kwa jamaa dalili nyingine ni hadith abi huraira hadithi ya abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu asema Abu Huraira qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sikiliza maneno haya kwa makini sana asema mtume sallallahu alayhi wasallam athqalu salati ala almunafiqina salatu alishai wa salatu alfajr swala iliyo nzito kabisa kwa wale watu wanafiq ni swala ya isha na swala ya alfajir Wanafik kama ilivyo kawaida yao ni kwamba wakisali wao huonyesha watu yurauna nnasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna nnasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila wanaposimama katika swala usimama kiuvivu uvivu wakijionyesha hali ya unyonge unyonge wamechoka kisha si hivyo tu bali pia wataka watu wawaone kwamba wanaswali. Wataka watu wawaone kwamba wao wanaswali. Sasa wakati huu wa Isha na alfajiri kiza kimeingia labda mpaka ujue fulani ndo yule kule mpaka usogee karibu yake sasa ikawa wao wanahepa kwa sababu wanajua watu hawawaoni wataka zile swala za nini za kuonekana ikiwa una uvivu katika swala hizi mbili laka nau'un minan nifaq kwa uthibitisho wa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa wewe una uvivu wa swala ya alfajiri na swala ya isha basi jua ya kwamba waweza kuwa una aina ndani yako ya unafiki kama vile anavyosema mtume sallallahu alaihi wasallam athqalu salati ala almunafiqina salatu alisha wa salatu alfajr akaendelea mtume akisema walau ya'lamuna ma fihima la atauha walau habwan lau wangelijua yale malipo yanayopatikana katika swala hizi mbili basi wangekwenda msikitini hata kama ni kwa kutambaa habwan kama vile mtoto mdogo anavyotambaa eh wangekuja wakayakimbilia haya malipo ya swala hizi mbili salatul fajr na salatul isha lakini la yaalamuna kwa msiba mkubwa ni kwamba wao hawajui malipo yanayopatikana katika swala hizi mbili kwa mtume anasema lau wangelikuwa wanajua malipo yanayopatikana katika swala hizi mbili la atauha walau habwan wangekuja hata kama kwa kutambaa mtu aje hivyo kwa mashaka kama tulivyoona katika hutuba za nyuma ya kwamba mtu alikuwa akishikiliwa huku na huku ni mgonjwa lakini asema nipelekeni mimi nikafali sala kwa kwa jamaa mtume akasema walaqad hamamtu an amura bisalati fatuqamu thumma amura rajulan fayusalli binnasi thumma antaliqu fi rijalin ma'ahum huzamun min atabi ila qaumin la yashhaduna salata fa uharriqu alayhim buyutahum binnari mtume asema nimeamua niamrishe sala itimiwe kisha nimwamrishe mtu katika maswahaba aswalishe watu kisha mimi nitoke pamoja na baadhi ya maswahaba niende katika nyumba za watu hawa ikiwa natoka na maswahaba wamebeba mizigo ya kuni lengo nini kwenda kuchoma nyumba za hawa wanafik ambao hawahudhurii swala kwa jamaa aliliamua hili mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye awache swala iswaliwe aweke imamu mwingine badili yake atoke na maswahaba wengine ambao wana mizigo ya kuni lengo ni kwenda kuchoma zile nyumba za wale watu ambao hawahudhurii swala kwa jamaa qala alulama ulama wanasema hadha alhadith hadithi hii dalilun ala wujubi salati aljamaa ni dalili kubwa inayoonyesha uwajibu wa sala kwa jamaa fa innahu sallallahu alayhi wasallam hakika yake mtume sallallahu alayhi wasallam la yahumu bitaadhibihim asingeamua kwenda kuwaadhibu na kuchoma majumba yao illa ala kabirati min kabairi dhunub, isipokuwa hawa watu walikuwa wamefanya jambo kubwa katika ile madhambi makubwa. Kwa hiyo hapa inatuthibitishia kuwa mtu kupuuza swala kwa jamaa ni katika madhambi makubwa ambayo ilimpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka aamue atoke na maswahaba waliobeba kuni kwenda kuchoma na kuangamiza nyumba za wale ambao hawahudhurii swala kwa jamaa katika baadhi ya njia za hadithi hadithi imekuja katika njia nyingi laula ma fil buyuti min nisa'i was-sibyani al-abriya alladhina la dhanba lahum lau kama sikuogopea ya kwamba katika hayo majumba kuna wanawake, kuna watoto ambao hawana hatia maskini. Mwanamke atasali nyumbani, watoto si lazima wao kusali eh? Lakini wanafundishwa kuswali. hasa Mtume hakwenda kuchoma zile nyumba kwa kuogopea kwamba asije akaangamiza watu ambao ni wenye hatia. saingine ingine waweza kuwacha jambo eh, zuri kwa kuchelea ya kwamba kunaweza kutokea madhara fulani. Na hii ni njia ya da'wa. Wengine waweza kunyamazia jambo kwa kuchelea kwamba huenda nikizungumza hivi kunaweza kutokea balaa kubwa hapa, wacha ni nyamaze na elimu yangu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda kufanya hivyo kwa kuchelea ya kwamba kuna watoto kuna wanawake ambao hawana hatia lakini laula dhalika la kharaja wa ahraqa hadhihi albuyut angetoka na angeenda kuchoma hizi nyumba za watu ambao hawahudhurii sala kwa jamaa قال الشيخ عبد الله آل بسام في تيسير العلام ما يؤخذ من هذا الحديث شيخ آل بسام katika kusherehesha hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam asema faida tunayopata katika hadithi hii ni kwamba anna salata aljamaati fardun ainun ala rijali albalighi ni kwamba swala kwa jamaa ni faradhi ya kila mmoja kwa wale wanaume ambao wamebaleghi ikiwa wewe tayari umeshafika umri wa kuandikiwa madhambi waweza kuoa eh, basi wewe lazima uhudhurie sala kwa kwa jamaa wa anna man taraka aljamaata asema sheikh na yule ambaye amewacha swala kwa jamaa bila udhrin pasina kuwa na sababu yoyote ya kimsingi athimun ni mtu anapata madhambi yastahiqu al'uqubata anastahiqi kuadhibiwa vikali Sheikh anasema yule ambaye atakayepuuza swala kwa jamaa pasi na kuwa na udhuru yoyote na sababu yoyote swala imeadhiniwa msikitini swala imekimiwa yeye yuko katika gumzo lake tu apiga story alamiraa fanya hivi wala hana habari hadha athimun huyu ni mtu ana dhambi yastahiqu al'uqubata anastahiqi kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria wa dalilun akhar dalili nyingine حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لعدم القائد له يلائمه إلى المسجد dalili nyingine ni huyu bwana ambaye ni kipofu ambaye alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ataka idhni ya yeye kusalia nyumbani kwa sababu hana mtu wa kumkokota na kumwelekeza mpaka msikitini basi akaja kwa mtume fasalahu akamtaka mtume idhini kwamba mimi sasa hali yangu hii ni mbaya na huko njiani kuna giza kuna wadudu wakali na nini naomba ruhusa nifalie nyumbani hal tasma'u nidaa mtume akamuuliza sallallahu alaihi wasallam je ukiwa huko kwako unasikia dhana yule bwana akasema naam ya Rasulullah, ndio ninasikia. Qala, mtume akamwambia fa ajib, jibu hiyo adhana, yani nenda msikitini ikiwa unasikia adhana. Sasa hivi ni wakati wa sala umeingia, lazima ujibu ile adhana, uelekee pahali pa ibada, uende ukajumuike na wenzako kwenda kusali Huyu ni kipofu, wewe ambao una macho yako mazima una afya yako nzuri lakini unapuuza swala kwa jamaa itakuwa ni jambo la kusikitisha sana ikiwa huyu kipofu ataka ruksa na amenyimwa fakaifa ana wa anta vipi mimi na wewe ambaye tuko wazima tunaona kila kitu una neema Allah tabaraka wa taala amekupa kwa nini usitumie katika kumshukuru kwa kufanya ibada eh, kuhudhuria swala kwa jamaa dalili nyingine ni kwamba Allah tabaraka wa taala aujaba salata ma'a aljamaati fi ashaddi alhalat wa hiya waqtu alqital Allah tabaraka wa taala ameamrisha watu kuswali swala kwa jamaa katika hali ngumu sana hali ngumu nayo ni hali ya mapigano watu wakiwa katika vita Allah akamwambia mtume wake wa idha kunta fihim fa aqamta lahum salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka unapokuwa nao katika vita ukasimamisha swala basi lisimame kundi na wewe waswali wakimaliza hawa wataondoka watakuja wengine wataswali na wewe Swala ya jamaa Allah tabaraka wa taala ameiamrisha kuiswali wakati wa hali ngumu ya mapambano, lakini Allah tabaraka wa taala akaiamrisha swala kwa jamaa. Sheikh As-Saadi rahimahullahu ta'ala katika kuisherehe hii aya wa idha kunta fihi faqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak asema wa hadhihi alaya na aya hii tadullu ala anna salata aljamaati fardhu ainin min wajhain asema ya kwamba hii aya inaonyesha juu ya uwajibu wa swala kwa jamaa kwa njia mbili akataja hizo njia mbili tukizitaja kwa haraka haraka ya kwanza anna Allah ta'ala amara biha fi hadhihi alhalati shadida kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameamrisha watu kuswali swala kwa jamaa katika hii hali ngumu waqtu istidadi alkhawfi min alaada wakati watu wana hofu ya kwamba tukifanya hivi tukijumuika kwa pamoja labda huenda maadui wakatuvamia lakini wakaambiwa swalini swala kwa jamaa waqtu istidadi alkhawf min al'ada wa hadhari ma wa hadhari muhajamati na vile vile watu kuogopea kwamba wanaweza kutuvamia hawa hawa maadui lakini hapo hapo Allah tabaraka wa taala akawakalifisha waswali swala kwa jamaa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam Sheikh auliza asema faidha aujabaha fi hadhihi alhalati shadida ikiwa Allah tabaraka wa taala ameweka swala kwa jamaa katika hali hii ngumu eh ameifanya kuwa ni wajibu فايجابها في حاله الطمانينه والامن من babi aula wa ahra kuiwajibisha يا ya jamaa katika hali ambayo hakuna hofu hali ya amani hali ya utulivu basi inakuwa ni jambo la aula zaidi ni bora zaidi kwa ikiwa watu hawana hofu watu wako katika amani watu wako katika utulivu basi swala ya jamaa inakuwa ni aujabu zaidi inakuwa ni wajibu zaidi kwa Muislamu yeye kuwa atashughulika na na swala hii kwa, kwa jamaa vile vile akaleta sababu ya pili ni kwamba watu wamepunguziwa mambo katika swala ukiwa katika swala tulkhawf eh katika vita kuna baadhi ya mambo ambayo mtu akiyafanya eh, ikiwa si wakati wa hofu iko katika hali ya kawaida kama hivi ukiyafanya katika swala swala yako inakuwa ni baba lakini wakati wa hofu watu wamesali na mambo hayo yamepatikana lakini swala yao ikawa ni sahihi na Allah tabaraka wa taala akawa yeye ame, amewasamehe kwa hilo kwa nini kwa sababu ya watu kujumuika pamoja na kusali swala kwa, kwa jamaa faya ibadallah enyi wapenzi watukufu waislamu idha kunna alimna anna salata ma'a aljama'ati wajibun fatarkuha bila udhri yakunu ithmun wa ma'siya bal kabiratun min alkaba'ir ikiwa sisi tumejua ya kuwa sala kwa jamaa ni jambo la wajibu basi kuiwacha swala kwa jamaa ni jambo la kimakosa na ni dhambi na ni maasia na ni dhambi kubwa katika yale madhambi makubwa. Lazima watu waelewe hili. Ikiwa tayari umeshajua dalili za uwajibu wa kuhudhuria swala kwa jamaa, ikawa wewe umefanya kupuuza, ukapuuzia jambo hili, basi wewe ni mtu mwenye kufanya madhambi makubwa kam minna natruku aljamaata bila udhri wangapi katika sisi twawacha swala kwa jamaa pasina kuwa na sababu yoyote. Mtu akaa zungumza, akekesha, alamiraa, fanya hivi mpaka wakati wa swala unampita, au mwingine akashughulika na shughuli zake za kiofisini, shughuli zake za wapi na pale, swala ikafanya nini, ikampita, ilhali amesikia adhana kwamba sasa hivi ni wakati wa swala na akapuuza jambo kama hili. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kutahadhari sana na watu walichukulie manani ya kwamba swala la jamaa ni swala la wajibu kwa kila mtu ambaye ni mwanaume aliyebaleghe. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله azza wa jalla. Wapenzi tukufu wa Islam, na wahusieni pamoja na kujihusia nafsi yangu juu ya kumcha na kumwogopa Allah tabaraka wa taala kwa kufata maamrisho ya Allah aliyotuamrisha kama vile kuhudhuria swala kwa jamaa. Hayo ni maamrisho ya Allah. Kwa hiyo tumcheni Allah kwa kufuata amri yake hii, na tuhudhurie misikitini kwa swala ya jamaa, ili tuweze kutekeleza amri ya Allah na tuwe ni katika wacha Mungu.